É que o tempo passou tão rápido que eu tava aqui acordado e nem vi você chegar seriado e amor, não fiz o jantar almoçar e ser feliz. Quer ir no Outback ou quer conhecer o Paris? Ou faz melhor, dentro que do meu lado. Que eu vou escolher um filme de chavaram bem bolado. Pra nós brisar faz tempo, nós não namora. Deixa de lado os problemas, esquece o mundo lá fora. Que é só nós dois, só eu e você. Uma química tão forte que me faz enlouquecer. Mas só depois que vai perceber que quando estamos juntos, loucura vira prazer. te quero, como eu te quero, mas assim não desespero. Para com esse caso louco, vamos começar algo sério. Nós dois se dá tão bem, não tenho que esconder. Quero você, garoto, faça meu casal rolê. Eu te quero, como eu te quero, mas assim não desespero. Para com esse caso louco, vamos começar algo sério. Nós dois se dá tão bem, não tenho que esconder. Quero você, garota, passe meu casal rolê. que eu tava. Passou tão rápido que eu tava aqui acordado e nem vi você chegar. É que eu tava meio cansado, vendo aquele seriado e amor, não fiz o jantar. Aproveita pra tomar um banho, vamos sair e ser feliz. Quer ir no Outback ou quer conhecer o Paris? Ou faz melhor, dentro que do meu lado. Que eu vou escolher um filme de um bem bolado. Pra nós brisar faz tempo, nós não namora. Deixa de lado os problemas, esquece o mundo lá fora você Uma química tão forte que me faz enlouquecer Mas só depois que vai perceber Que quando estamos juntos, loucura vira prazer Que eu te quero, como eu te quero Mas assim não desespero Para com esse caso louco, vamos começar algo sério Nós dois se dá tão bem, não tenho o que esconder Quero você, garoto, ser meu casal rolê desespero Para com esse caso louco vamos começar algo sério Nós dois se dá tão bem, tenho que esconder Quero você garota, passe meu casal rolê Eu te quero como eu te quero, mas assim não desespero Para com esse caso louco vamos começar algo sério Nós dois se dá tão bem, tenho que esconder Quero você garota, passe meu casal rolê